Hijret ybadatynama gaty fazyletli amal eken, sebäpmi Allatagala şul aýaty hijret ybadatyny iman ybadaty bilen näme deň getirdi we özem jihatdan näme öň getirdi. We Alla üçin näme hijret eden musulmanlara äwäw, eýe çykanlar, öýüne alanlar, ýurduna alyp, A olara ýardam kömek berenler, ulaika şolar bir biriniň näme dogandyr diýýär. Şolar bir biriniň ýardamçydyr diýýär. Görýäňmi? Musulmanyň dogany diňe musulman. Musulmana kömek berýän diňe musulman. Musulmanyň bir birinden başga ýardamçysy ýok. Musulmana käfir hiç haçanam kömek etmeýär. Şonuň üçin musulman käfirden kömek almaly däl. Şonuň üçin Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem bir gün jihada barýarka bir müşrik gelip. Näme diýýär, Eý, Muhammet, meni goşunyňa sal diýende, pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem, Müşrik musulmanmy sen diýip soraýar. Olam ýok diýende, Biz müşrikden kömek alamyzak diýýär. Şundan soň şu ulamalar näme diýdi, Musulman bilen kapyr arasynda gidip oturan uruşda-da, kapyryň garşysynda-da kapyrdan näme, kömek soramak bolanok diýdiler. Şundan soň şu Enfäliň ýetmiş ikinji aýaty näme, gaty bizi. hijret etmeklige esbaby tapylsa we jihad etmeklige esbaby tapylsa, näme, iterýän aýat. Sözüň Allah Tagala şu taýda näme, hijret et, hijret ybadatyny, jihad ybadatyny iman etmeklik bilen näme, deň edip otyr. Innellezine amenu, iman edenler, we hajeru, we hijret edenler, görýäňmi, hijret haçan gelýär? imandan soň gelýär. Ýagny bir adam hakyky iman etse, şoň imany eýýäm käfirleň arasynda ýaşamaklyga ursgat berenok. Düşündiňmi? Emma biri men iman etdim diýibem, käfirleň arasynda öz erk-ygtyýary bilen şolaň küfrüni görüp ýaşamaklyga razy bolýan bolsa, ol adam eýýäm imanyň nämedigine düşünmedik adam. Irden diýmän, agşam diýmän seň Allaňa sögýärler. Pygamberiňe sög ýazar. Gözüň alynda, seň Kuranyň üstüne meýdan etýärler. Musulman doganlaňy öldürýärler. Musulman bajylaňy zorlaýarlar. Düşündiňmi? We senem, iman etýän diýibem, şo taýdan hijret edip, musulman toparyna goşulybilýäň. Ýöne şonda-da goşulaňok. Düşündiňmi? Sen iman sözüniň manysyna düşünen adam däl. Ebeden. Sen men imandam diýme özüňe. Iman, adam imana düşünse, imanyň nämedigini bilse, Ýa, göçüp başarýarka, ýaňky ýaly küfür edilýän adamlaryň arasynda öz erki-ygtyýary bilen gezmeýär. Şonuň üçin Allah Tagala iman edenler hijret edenler diýýär. Ýagny hijret seň imanyň miwesi. Düşündiňmi? Ýagny ybadat bir-birine baglanyşykly zat. Düşündiňmi? Bir-biri näme biriniň miwesi. Hakyky adamyň kalbynda iman oturanda, şonuň kalbynda oturan imany, Itermeli seniň näme ybadatlar etmekligiňe. Eýýäm bir adamyň kalbynda iman oturdy, Allasyny söýdi, Allasyny tagzymlady, pygamberini tagzymlaýar, Kuranyny tagzymlaýar, dinini tagzymlaýar, mu'min musulman doganlaryny söýýär, käfirleri ýigrenýär we özem şu ýigrenýän käfirleriniň arasynda öz erki-ygtyýary bilen ýaşaýar we şo käfirlerem munuň söýýän musulman doganlaryny Gyrýa, çapýa obe günüň näme tagzymlaýan Allasyna pyga berme Kurana dil ýetirýäler bulam etýän zady ýok içinde ýaşy ýok seniň imanyň näme iman däl sen imanyň nämedigine la ilaha illallah sözüniň nämedigine sen düşünmedik adam şoň şu iman bolan adamyň näme hökmany suratda näme hijret diýlen ybadat näme miwe bermeli we haçanda Allah üçin iman edilip hijret edilende